Мур, мур, мур, мур, мур, мур, мур, мур. мур, мур, Залетайте бурила на мурмурах. Я тоже хочу на брендах так глюцать. Быстро кричит мне, что за суета. Хватит хоботиться, пора нам на волю. Заводи железного, поедем медведь. Время идти туда, где мурчат. Муру-мур, идем на торпеде Эй, ты, слышь, брат? Муру-мур-мур, двигаюсь на мурмулях Муру-мур-мур, на мурмулях надела Муру-мур-мур, двигаюсь на мурмулях Муру-мур-мур, на мурмулях надела Все вокруг басибались бас своим делом Эй, тут типы подняли шум и дали газу Брат налетел, Эй! дал хабаря Эй! Два таких манжета быстро свинтили шарниры Если не борщишь, не рвешь кабуру за лишак прощаешь, брат, держи победу Эй, ты, слышь, брат Муру-мур-мур, двигаюсь на мурмулях Муру-мур-мур, на мурмулях На дело муру-мур-мур, двигаюсь на мурмулях Муру-мур-мур, на мурмулях На дело Если ты в каком-то клоповнике был Если никому по гривне бил Если ты никого не ужалишь Если ты никому не дашь почавкать, значит ты в тумане Значит ты в тумане, брат Крыш на мурмулях, муру-мур-мур На мурмулях надела муру-мур-мур Двигаюсь на мурмулях, муру-мур-мур На мурмулях надела Я здесь не левый пассажир, эй, гусь Гуси мои давно улетели, да Заводи, дай газ, гони колесницу и дави, дави Брат на полную, здесь не место тем, кто забыл про слово Эй, ты, слышь, брат? Муру-мур-мур, двигаюсь на мур-мур мурмулях Надела мур мур, Двигаюсь на мурмулях Муру мур, На мурмулях надела Муру мур, Двигаюсь на мурмулях Муру мур, На мурмулях Надела мур мур, Двигаюсь на мурмулях Муру мур, На мурмулях надела Муру мур.